Milí priatelia, želáme vám pokojné a požehnané chvíle pri počúvaní našej relácie, ktorú chceme dnes venovať veľkej zmene v našom radvánskom evangelickom cirkevnom zbore. Je to zmena radosná, lebo po odchode brata farára Michala Zajdena sme vďačne privítali nového kazateľa slova Božieho s jeho mladou rodinkou. V dnešnej relácii by sme vám ho radi predstavili, a tak prinášame krátky rozhovor s ním aj s jeho manželkou. Brat Farár, sme veľmi radi, že vás môžeme privítať medzi nami a zdá sa nám, že sa aj vy od prvej chvíle cítite v Radvani ako doma medzi svojimi. Na úvod vás chceme poprosiť, aby ste nám prezradili niečo o sebe. Možno začnem tak tradične. A, tak moje meno je Ondrej Šoltes, Narodil som sa do rodiny evangelického farára a možno tak Netradične som Božie dieťa a verím, že keď Boh bude chcieť, tak aj mňa hriešného si môže použiť na svoju oslavu, oslavu svojho svetého mena a preraz jeho kráľovstva. E, keďže pochádzate z generačnej farárskej rodiny, Môžete nám povedať, kde všade ste s rodičmi žili, alebo ako sa farárska rodina často stiahovala a kam? Že áno, pochádzam z viac generačnej farárskej rodiny. Keď som sa narodil, tak môj otec bol farárom v malom cirkevnom zbore v Kocelovciach, gemerský seniorát. A keď som mal približne pol roka, tak sme sa stiahovali, alebo presťahovali do Bátoviec, a keď som mal nastúpiť do druhého ročníka, tak eh, sme sa presťahovali do Hontianských Moraviec a tu otec bol vlastne farárom až do svojej smrti. Moja mamina tam stále žije, keďže sme tam kúpili byt. A je pravda, že sú chvíle, kedy ju teda budete môcť stretnúť aj u nás. Aká bola vaša cesta k pánovi a čo vás priviedlo k štúdiu teológie na Evangelickej bohosloveckej fakulte? Človek vníma veci e, možno inak ako niekedy jeho okolie. A asi tak to bolo aj u nás, že vedel som, že Pán Boh ma volá k tomu, aby som šiel za ním a aby som sa mu odovzdal. Možno takéto sa zvykne používať slovo alebo slovné spojenie vokácio interna, nejaký vnútorný hlas, ktorý som počul a posluchol som a teda prijal som to také povolanie k tomu, pozvanie k tomu, aby som išiel študovať teológiu. Neprihlasoval som sa tam preto, že tam boli moji predkovia alebo v tom čase moji dvaja súrodenci, ale ale preto, som vedel, že chcem slúžiť pánu Ježišovi a že, e, že on ma môže použiť tam, kde ma postavie s tými mojimi slabosťami a nedokonalosťami. Rozhodol som sa i za Ježišom, rozhodol som sa i za Ježišom, rozhodol som sa i za Ježišom, nehľadím späť, nehľadím späť. Svet som opustil, idem ku krížu. Svet som opustil, idem ku krížu. Svet som opustil, idem ku krížu. Nehľadím späť, nehľadím späť. Samoci budem, ja pôjdem za ním. Samoci budem, ja pôjdem za ním. Samoci budem, pôjdem za ním, nehľadím späť, nehľadím späť. Rozhodol som sa ísť za Ježišom, Kde ste pôsobili po skončení teológie a čo nové vás tie prvé roky praxe naučili v porovnaní s teoretickým štúdiom? Po skončení štúdia som bol poslaný za zborového kaplana do Nového mesta nad Váhom k bratovi farárovi Ľubomirovi Ďuračkovi. Poviem pravdu, bola to pre mňa veľká škola a som vďačný za tento čas, ktorý som tam mohol tráviť. Nie len preto, že od brata Ľuba som sa mohol veľa naučiť, ale aj preto, že som tam spoznal svoju manželku Mišku, a neskôr som potom bol seniorátnym kaplánom na Lubine, čo je približne 10 km od Nového mesta nad Váhom. A potom teda ma zavolali do cirkevného zboru Kalinovo, kde som bol 11 rokov a teraz som tu v Radvani. A možno je potrebné povedať, že, že teória a prax to niekedy má ďaleko jedno od druhého, a, že dá sa síce veľa a mnoho naučiť, No až služba a život s ľuďmi ukáže, o čom je reálna služba farára. Keďže k nám prichádzate z Karinova, z cirkevného zboru, ako budete spomínať na pôsobenie v tamúšom zbore? Na Kalinovo budem spomínať dobre. Áno, pôsobil som tam 11 rokov, bolo to miesto, kde sme spolu s manželkou Miškou začali žiť ako a narodili sa nám tam dve deti. E, bolo to miesto takého prvého samotného fungovania, No áno, zažili sme tam aj výhry, aj prehry, ale Môžem no tak, že žehnáme Kalinovu, aby malo mnoho a mali mnoho Božieho požehnania a modlíme sa, aby našli farára, ktorý ich bude viesť po tých Božích cestách. A možno, čo sa tak týka toho pôsobenia, tak áno, boli chvíle, kedy, kedy bolo možno aj ťažko, alebo kedy to boli ťažké chvíle, ale snažili sme sa pracovať s každou generáciou a viesť za pánom Ježišom a keďže to bolo dedinské prostredie a cirkevný zbor sa skladal z troch dedín, každá so svojím kostolom, takže po tejto stránke to bolo náročné, pretože bolo mnoho budov, mnoho vecí na opravu a opravy. A po tej duchovnej stránke snažili sme sa viesť ľudí za pánom Ježišom. Áno, mali sme zo pár spolupracovníkov, no mnoho to stálo často na mne ako farárovi, a bolo to niekedy vyčerpávajúce, ale áno, opäť chcem zdôrazniť, že, že boli tam ľudia, ktorí mali záujem o niečo viac, no, no bolo ich pomenej. Do Radovania ste prišli už teda s krásnou mladou rodinkou. Môžete nám ju prosím trošku predstaviť? Áno, do Radovania sme prišli ako švorčelená rodina, teda okrem mňa, moja manželka Miška, Michaela, a, a naše dve deti, 7-ročný syn Dominik a 5,5-ročná dcéra Olivia. Aký verš z Božieho slova vás oslovuje a sprevádza životom? Asi taký mm, jeden z, jeden z takých mnohých textov, lebo tých textov by mohlo byť viacej, ale taký ten pre mňa, čo ma sprevádza, je práve asi ten žalm 37. 5. verš Uhal na hospodina svoju cestu a on vykoná. Aká je vaša obľúbená pieseň, prípadne máte takú, ku ktorej sa vám viaže nejaká osobná spomienka, či už e, z evanielického spevníka alebo z iných týchto modernejších piesní? Neviem, či mám nejakú konkrétnu obľúbenú pieseň, pretože tých piesných je veľa krásnych e, a neviem ani, či to je nejaká spomienka, ku ktorej by som ich priradil, avšak predsa tri také piesne, ktoré možno chcem spomenúť. Prvá je pieseň zo spevníka evanilického, pieseň 642, šla svetom láska nebeská, e, ktorá hovorí o tej Božej láske, ktorá prišla k nám a zachránila nás. Potom mám jednu ešte takú staršiu z, e, zo spevníka Juraja Tranovského, teda Citara Sanctorum, Ja bídny červ, e, ktorá hovorí o tom, že Bohom nevie všetko, viac než, je, než ja sám a táto pieseň ako takou modlitbou, aby Pán Boh bol milostivý a odpustil mne hriešníkovi, zmiloval sa. A možno je tu ešte jedna pieseň, ktorú spomeniem a to je tá z tých takých e, mládežnických alebo takých e, modernejších, novších a to je s takou otázkou, kto som ja. Hovorí o Bohu, ktorý je zvrchovaný, ktorý na mňa pamätá, ktorý ma pozná, e, že som jeho stvorenie, stará sa o mňa vo všetkom mojom živote. Ale áno, je tých piesní asi viac. teraz prejdime k vašej novej životnej etape, ktorá vás čaká v Banskej Bystrici a k vášmu pôsobeniu v cirkevnom zbore Radvaň. Príjemne nás prekvapilo, že ste od začiatku prijali náš zbor za svoj a my domáci rovnako vás a vašu krásnu mladú rodinku. Sme presvedčení, že to bola Božia vôľa a prosíme, aby nás spoločne po celý čas Pán žehnal. A tak nám povedzte prosím, aký bol váš celkov prvý dojem z Radvanského zboru a aké sú po krátkom čase vaše plány s deťmi, s mládežou, dospelými, evanelikmi z Fírii aj zo sídliska Radvanského. Ten prvý dojem bol, a ešte poviem tak, ešte stále je veľmi dobrý. Veľmi ma oslovuje takéto, môžem povedať, že rodinné fungovanie, túžba spoločne ísť ďalej, či už to bolo vtedy, keď cirkevný zbor si hľadal nového farára, ale aj potom. A som vďačný pánu Ježišovi za to, že áno, aj cez Radvančanov, keď na nás zavolal, tak sme išli a verím, že, že to on požehná. Že sa nám podarí opäť rozbehnúť služby aj na filiálkach, keďže za posledný čas tam tejto služby Božej neboli. A čo sa týka tých plánov, no poviem pravdu, teraz je to ťažko povedať, lebo ešte stále niektoré veci si zvykám, zistujem, ako to možno niečo funguje. A tak eh, asi o tých plánoch ďalej možno môžeme hovoriť neskôr. Brat Farár, sme veľmi radi, že vás môžeme predstaviť v našej relácii Radosná zväz aj rozhlasovým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí boli zvyknutí na pravidelné vysielanie služie Božích z Radvanského cirkevného zboru. Po odchode brata Farára Michala Zajdena vznikla krátka prestávka a mnohým poslucháčom evangelické služby Božie chýbali. Sme preto veľmi radi aj za nich, že vďaka vašej ochote môžu služby Božie pokračovať už vo vašej réžii. Čo by ste chceli ako nový evangelický farár Radvani poslucháčom Slobodného vysielača odkázať? Ja som vďačný za tú možnosť, že sa služby Božie môžu vysielať. Nie. Lebo Božie slovo má byť hlásané do sveta. A je to dobrý nástroj na hlásanie Božieho slova. A, a čo odkázať? Prajem všetkým poslucháčom, aby ich Pán Ježiš sa dotkol, aby vnímali to jeho volanie k záchrane, a ak si myslíme, že nie sme dosť hodní, tak e, Boh nehľadí na naše postavenie, nepohľadí na naše zásluhy, či sme takí alebo onakí. On nás miluje a túži po našej záchrane. Bože slovo hovorí, že Boh miluje hriešnika a nenávidí hriech. A preto nám dal svojho jednorodeného syna, aby nás Pán Ježiš zachránil a v ňom sme mali ten, kto v Neho verí, väčší život. Pretože Boh ponúka väčší život zadarmo, bez našich zásluh a hodností. Boh je láska. Je známy citát, že za každým úspešným mužom stojí skvelá žena, alebo za každým silným mužom stojí ešte silnejšia žena, ktorá poskytuje mužovi emociálnu, psychickú, aj praktickú podporu, vďaka čomu sa on môže sústrediť na svoje ciele. Taká je podľa nás aj vždy usmievavá Michaela Šoltésová, manželka brata Farára Ondreja Šoltésa. Miška, Môžete nám prosím prezradiť niečo zo svojej minulosti? Kde ste vyrastali, kde ste chodili do školy, aká je vaša profesia a či sa vám už podarilo získať v Banskej Bystrici zamestnanie? Vyrastala som v Novom meste nad Váhom, odtiaľ pochádzam, prežila som tam väčšinu svojho života, 22 rokov a tam som chodila aj na základnú školu, aj na gymnázium. Študovala som tu v Banskej Bystrici učiteľstvo, najmä slovenského jazyka a literatúry. A zatiaľ nemám zamestnanie, ale verím, že Pán Boh dopraje niečo v blízkej budúcnosti. Aká bola vaša cesta za pánom? Mali ste možnosť stretávať sa s kresťanskými priateľmi a ako ste sa zoznámili s vašim manželom? Pochádzam z evangelickej rodiny, ale od môjho malička sme nejako vieru až tak veľmi nepraktizovali. Začalo to tak, že keď som bola v dorasteneckých rokoch, tak e, som sa začala zaujímať o túto tému a na základe aj navštevovania náboženskej výchovy som sa pridala k dorasteneckej skupine e, v cirkevnom zbore Nové mesto nad Váhom pod vedením brata Farára Ľubomíra Ďuračku. A tam ma to chytilo za srdce a našla som si tam aj kamarátov, Vyrastala som tam ako mládežníčka, aktívne som tam pôsobila v domácej zborovej kapele a všetky tieto roky sme trávili spolu ako priatelia. S manželom Ondrejom sme sa zoznámili tak zaujímavo, pretože som bola pozvaná e, vtedajším novomestským kaplánom Michalom Koreňom hrať na ples na Evangelickú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Keď som bola tretiačka na gymnáziu, a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a tam vlastne Ondrej vystupoval s nami v tej zloženej kapele ako klavirista. Takže tam bolo prvé naše stretnutie, bolo to v februári 2012. No a potom sa naše cesty rozdelili a pán Boh to tak zariadil, že Ondrej skončil vlastne vysokú školu, teológiu, a v auguste 2012, čiže pol roka na to, prišiel k nám do Nového mesta ako začínajúci kaplán a všetci boli prekvapení, že ja ho poznám. <laughs> Takže to bolo také zaujímavé, milé. No a tam sa naše cesty častejšie spájali a sme sa stretávali, spoznávali navzájom a, sme sa s Božou pomocou dali dohromady. Odtedy sme tvorili spolu pár, no a v roku 2016 sme e, vstúpili do manželstva, čiže tento rok to bude 10. výročie v júni. Vieme, že v Kalinove ste aktívne pomáhali manželovi s rôznymi prácami aj akciami v zbore. Kde a ako vidíte príležitosť zapojiť sa do aktivít v Hradvaní? Vidím veľkú príležitosť zapojiť sa v miestnej kapele, pretože to je môjmu srdcu veľmi blízke spev a hra na priečnej flaute, takže toto by som rada takýmto spôsobom slúžila. A v Kalinove e, som až toľko možností nemala, ale keď sa naskytla príležitosť poslúžiť takýmto spôsobom aj spolu s manželom, tak e, sme niečo zahrali, zaspievali na e, zborových akciách alebo aj v rámci seniorátu v Novohrade. A takisto som slúžila v ženskej skupinke, Stretávali sme sa v Kalinove občasne raz za mesiac e, ako ženy, ženské spoločenstvo a tam sme preberali také svoje témy, čítali sme si aj z Božieho slova, spoločne sme sa modlili a rozprávali o živote, tak možno aj tuto by mohla vzniknúť taká príležitosť. Je to tak vzácne, že uprostred búrky Ty povieš len slovo a utichnú vlny Klesnú a stratia sa v hlbinách mora A nie takej búrky, čo môže ťa zdolať Vedieš ma k tichým a priezračným vodám tým, ktoré mnohí túžili spoznať. Dôvera v teba stráži môj spánok a chráni mi srdce a myseľ už z rána, lebo viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále viem, že si blízko, ty si môj prístav. Ty si môj prístav, na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichú vokol. Uprostred sveta, čo naplňa chaos, ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva mojej duše vydrží nápor. A ja viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko. Ty si môj prístav, ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu, Ty voľko. si môj prístav, ty si môj prístav. Stále ten istý hlas ma dvíha z mora starosti a nepokoja. Kamienky múdrosti Boh pre nás nikdy nevyberá hory, ktoré by sme s jeho pomocou nedokázali zdolať. Kto má záhradu plnú kvetov, rozdáva kvety. Kto má v duši pokoj, rozdáva pokoj. Ak chceš kráčať v jeho šlapajách, prvnež sa do niečoho pustíš, vždy si odpovedz na otázku. Čo by urobil Ježiš na mojom mieste? Čo chceš Ježiš, aby som urobil? Milí priatelia, my všetci v Radvanskom evangelickom zbore sme šťastní, že sme mohli privítať nového farára Ondreja Šoltésa s jeho mladou rodinkou a dnes sme ho poprosili aj o modlitbu na záver našej relácie. Draj náš Bože, chceme sa aj túto chvíľu skláňať pred Tebou a prosiť ťa o to, aby si nás žehnal viedol Ďakujem ti za všetko, čo máš pre nás pripravené, ale aj to, čo už máme za sebou a prosíme, aby si skrze svojho svetého ducha nás viedol aj v tých ďalších rokoch, dňoch. To všetko, čo máš pre nás pripravené, aby si, Pani, nám ukázal. Ďakujem ti za tvoju milosť aj za tento čas. Amen. Za pánom kráčať pre pána žiť, jemu sa ľúbiť a verný vždy byť. Patriť mu celý a dať ním sa viesť. Cestou je, ktorá je najkrajšia z ciest srdce spasiteľu sa dávam oddane, veď v tvojom diele spasí si seba sám dal mne. Ja nemám iných pánov, už patrím tebe len. Mám pozvanie tak nádherné žiť s tebou. pánom kráčať, čo na kríži mrel. Za hriechy moje Syn Boží tam šiel. Mocná tá láska ma svetom chce viesť. Za ňou chcem kráčať a svoj kríž O Tebe, Spasiteľu, sa dávam oddane. Veď v Tvojom diele spásy si seba sám dal mne. Ja nemám iných pánov, už patrím Tebe len. Mám pozvanie tak nádherné žiť s Tebou, som veriť a konať tak, ako chce On. Dokázať trpieť a premáhať žiaľ, spievať však navždy žal vďaky a chvál. O Tebe spasí príď tebe len. Mám pozvanie tak nádherné, žiť s tebou každým.